Ժամկետային զինծառայողների ծնողները այցեին եկել իրենց որդիներին։ Սիրիահայ համանքի կեսը արդեն լքել է այդ երկրի տարածքը։ Ստեփանակերտում անցնկացվում բժիշկների եւ բուժքույրերի վերապատրաստման երկօրյա սեմինար դասընթացներ։ Վերականգնվում է Դադիվանքի վանական համալիրը։ Ռուսաստանի նախագահը կմասնակցի Բաքվում առաջին եվրոպական խաղերի բացման արարողությանը։ Թուրքիան բողոք է ներկայացրել Բրազիլիային այդ երկրի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման արդիվ։ Մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովում ազդարարվեց Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները երկարաձգելու մասին։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, երեք Արցախի վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը անց է կացրել հացահատիկայիների բերքահավաքի կազմակերպման հետ կապված աշխատանքային խորհրդակցություն, պատմում է Բելա Լալայանը։ Գարուբերգա հավաքը հանրապետության ցանկատարածությունների որոշ տեղերում սկսվել էր մի քանի օր առաջ, իսկ այսօրվանից Բերգա հավաքը համատարած բնույթ է կրում։ Բերգա հավաքն անկորոս կազմակերպելու խնդիրը այս օրերին գործադիր իշխանության համար հրատապ հարցերից է։ Այս թեմայով արդեն մի շարք հորթակցություններ են անցկացվել վարչապետի մոտ ոլորտի պատասխանատուների մասնակցությամբ։ Անկորոս Բերգա հավաքի հարցում վարչապետ Արայք Հարությունյանը կարևորել է թե հակահրդեհային միջոցառումների, թե հունձի աշխատանքների կազմակերպումը ճիշտ ժամանակին։ Եվս մեկ խնդիր, որը որը ամեն տարի ծառանում է հողօգտագործողների արժեվ եւ մեծ վնաս է հասցնում ցանկատարատուներին, մգնանման կրտողներն են։ Հենց այս հարցում առաջանում են խնդիրներ, մասնավորապես վարձակալության տրված հողատարածքներում, որտեղ վարձակալողների կողմից համապատասխան միջոցառումներ չեն կիրառվում։ Վարչապետի հազարարականը շրջվարչակազմերի ղեկավարներին կտրուկ էր։ Հատես գուշացնումում այն դաշտերը, որտեղ խորայա մնացալ Իրանք պայքար չեն տարան 50-ըք, ընդհանուր պահեստավորում ժողովրդին բաժանում։ Թե չէ այդքանից հետո անվնաս ընդուալ մսերի չի ամենան կելուն 5-ին բերքը տանին։ Քաշաթաղի վարչակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանի առաջադրած հարցին, որ նման մոտեցումը կարող է վեճի առիթ դառնալ, Արայիկ Հարությունյանը պատասխանեց հիմա, ես պատրաստում եմ մղալին պատասխան տամ, որտեվ հերիքա դրանց ծերը կրակնքի, քինչոտ է, ով է պայքարը չի, հա։ քինամը քինձուն պիրիմ ժողովրդին քիջենը։ Գիտումը քո պայքար, ես էլ ասում, եթե գիտամ ճուկուճոկը կանում են ժամանակ ծզն պատճելու։ Ով է պայքարը չի, ինձումս պիրիմ իշխանաձորի ժողովրդին բաժանում։ Ով է ինքե իշխանաձորի սա ժողովրդակ դուսիկամ, ասում սա մեր դաշտերնա, դուք աշխատանք չկտա մոքել ինձումք։ Պարզա, որտեղ ձեռները կրակնք ընկա, չէ՞, ամիսներով խնդրալով վեր պայքար տանին։ Իրենց պատճառով վնաս ընկրալ, իրենց պատճառով պետությունը ծախսեր արարալարություն, որտեղ իրենք անտարբեր են ելալ։ Մենք կան առանձնորի աշխատանք կատարելու վճվարին, վեճին պենալի միջանձին չի լինելու տա։ Այս մոտեցումը նախազգուշական բնույթ է կրելու հաջորդ տարի նույնը կրկնվելու դեպքում կլուծարվի վարչակալության պայմանագիրը հայտարարել է վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Մյուս տարի նով էր մշակում անում չի պայմանագիր անվավերս ճանաչում։ Մանաման մուկետ իրամունք ունի վարչակալության պայմանագիր անվավեր ճանաչելու։ Բելլալալայան այսօր Գարուբերք հավաքի աշխատանքներին հետևելու նպատակով Արցախի գյուղատնտեսության նախարար Անդրանիկ Խաչատրյանը կառավարության առընթեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության պետ Արթուր Հարությունյանի հետ այսօր այցելել է Ասկերանի եւ Մարտունու շրջանների Բերքահավաքի դաշտեր։ Գյուղնախարարը Բերքահավաքի ընթացքը բավարար է գնահատել։ Տեխնիկայի խնդիր չկա։ Երկու շրջաններում հեկտարի միջին բերքատվությունը տատանվում է 25-ից 35 ցենտերի միջև, իսկ հանրապետությունում այն կազմում է հեկտարից 28 ցենտներ։ Ըստ Անդրանիկ Խաչատրյանի կառավարության որոշմամբ գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի կողմից գարու 1 կիլոգրամը մթերվում է 105 դրամով։ Գյուղնախարարը դաշտում արտագնա խորհրդակցություն է հրավիրել, որին ներկային եղել երկու շրջանների շրջվարչակազմերի պատասխանատու աշխատողները։ Ամեն ինչ անելու ենք, որ เป զի հողօգտագործողը չտուժի, նշել է Անդրանիկ Խաչատրյանը առաջիկա 1 շաբաթվա ընթացքում պիտի ավարտենք Արուբեր քաղաք։ Ամբողջ ռեսուրսը մոբիլիզացված է, ստեղծված են հերթապահ խմբեր, նախարարությունում գործում է թեժգից շրջօրյա հերթապահություն, օպերատիվ շտաբի միջոցով իրավիճակը վերահսկելու։ Գործունքները աննախադեպ են եւ եթե ուսումնասիրում ենք նաեւ խորթային տարիների ցուցանիշները, այսպես ցուցանիշներ երբեք չենք արձանագրել Քաշաթաղի շրջանում, օրինակ միջին բերքատվությունը 36 ցենտներ է, այս պահի դրությամբ կազմում հադրութում 30 61 ցենտներ, միջինը կազմել է 28.6 ցենտներ 1 հեկտարից։ Երևի մեկ շաբաթից 10 օրից սկսենք ծորենի բերքալը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հունիսի 8-ին Երևանի քաղաքապետարանի սոցիալապահովության վարչության պետ Ռուզան Ազաքարյանի գլխավորած պատվիրակությունը 250 ժամկետային զինծառայողների ծնողներն ու հարազատները ժամանել են Ստեփանակերտ։ Նրանց դիմավորել են Ստեփանակերտի փոխքաղաքապետեր Սուրեն Թամրազյանը, Արմեն Հակոբյանը եւ Պաշտպանության բանակի հրամանատարի տեղակալ գեներալ-մայոր Վարդան Բալայանը, սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի անունը գրող կենտրոնական ենթակայության զորամասի բարձրաստիճան սպանները։ Ներկաները ծաղիկներ են դրել Սպարապետի հուշարձանին, որից հետո կենտրոնական պաշտպանական շրջանի ակումբում Ստեփանակերտի մշակույթի տան գեղարվեստական խմբերի ուժերով կազմակերպվել են համերգ եւ մշակութային այլ միջոցառումներ։ Կազմակերպիչներին իրենց շնորհակալություն են հայտնել թե Երևանի քաղաքապետարանի պատվիրակները, թե ծնողները եւ թե զորամասի սպայական կազմը։ Երևանի քաղաքապետարանի ներկայացուցիչները վստահեցրել են, որ նման միջոցառումները լինելու են շարունակական։ Նշենք, որ արդեն երրորդ տարին է, ինչ Երևանի եւ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանների միջև բարեկամության մասին համաձայնագրի շրջանակներում Երևանի քաղաքապետարանը նախաձեռնում է ծնողների այցելություն եւ տեսակցություն զինծառայողների հետ։ Մտահղացումը Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանինն է, ով նպատակ ունի հիշալ ձեռնարկումներով ամրապնդել բանակ հասարակություն կապը, ինչպես նաեւ ծնողների վստահությունը զինծառայող զավակների նկատմամբ։ Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակության ղեկավար Տաճատ Վարդապետյանը անդրադարձել է անվտանգության առումներով շատ չբարձրաձայնված, բայց հունիսի առաջին օրերին Սիրիա կատարած Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատվիրակության այցին։ Տաճատ Վարդապետյանը փոխանցել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի, երկրի վարչապետի ազգային ժողովի նախագահի եւ հայ համայնքի հետ հանդիպումներում Հայաստանի հիմնական ուղերձները։ Նրա խոսքով Սիրիա-հայ համայնքին ասվել է, որ հայրենիքի դռները բաց են, բայց քանի որ այս հարցում միասնական կարծիք դեռ չկա, համայնքը պատասխանել է, որ մի քիչ էլ կհետևեն իրադարձություններին։ Ամեն դեպքում ըստ Տաճատ Վարդապետյանի Սիրիա-հայ համայնքի կեսը արդեն այնտեղ չէ, մի մասն էլ ներքին գաղթի արդյունքում Հալեպից տեղափոխվել է Դամասկոս, Բեյրութ եւ այլ քաղաքներ։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության սոցիալական հոգեբուժության համաշխարհային ասոցիացիայի եւ Sanofi Aventis գրուպի միջև 2014 թվականի ստորագրված հանրային մասնավոր համագործակցությունը Հայաստանում հոգեկան հիվանդությունների դեմ տարվող աշխատանքները բարելավելու նպատակով փոխհմբռնման հուշագրի շրջանակում Ստեփանակերտի Valex Garden հյուրանոցի դահլիճում այսօր մեկնարկել է Խոսենք շիզոֆրենիայի մասին թեմայով բժիշկների եւ բուժքույրերի վերապատրաստման երկօրյա սեմինար that doesn't test net. Ինչպես դասընթացի բացման խոսքում նշեց Sanofi ֆրանսիական դեղագործական ընկերության Հայաստանի ներկայացուցիչ Վասիլի Ստեփանյանը, ծրագրի նպատակը ոլորտում արկա խնդիրների բացահայտումն է եւ ըստ այդմ արիեստավարժ մասնագետների, բժիշկների եւ բուժքույրերի նախնական ու շարունակական վերապատրաստումը, ինչպես նաեւ հոգեկան հիվանդությունների մասին իրազեկվածության աստիճանի բարձրացումն ու բուժման արդյունավետ կազմակերպումը։ Նշենք, որ վերապատրաստման դասընթացը վարում են Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական Գյուղական բժշկական համալսարանի դասախոսները հոգեբուժության ամբիոնի վարիչ Արմեն Մելիք Փաշայանի գլխավորությամբ, իսկ դասընթացի ավարտից հետո 50 մասնակիցները կստանան համապատասխան սերտիֆիկատներ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Դադիվանքի Իվանական համալիրի վերականգնողական աշխատանքները ընթացքի մեջ են, պատմում է Աննա Ղուկասյանը։ Դադիվանքը Արցախի հնագույն վանական համալիրներից է, այն ունի տարբեր շինություններ, որոնցից հատկանշական է Սուրբ Աստվածածին Կաթողիկեն, որը 1214 թվականին կառուցել է Հաթերքի իշխանուհի Արզուխաթունը՝ ի հիշատակ իր ամուսնու եւ երկու որդիների, որոնցից ավագը նահատակվել էր թուրքերի դեմ պատերազմելիս։ 2007 թվականին վանական համալիրի եկեղեցիներից մեկի խորանի տակ գտնվել են Սուրբ Դադի Արաքյալի մասունքները։ Վերջինս հանդիսանում էր Հիսուս Քրիստոսի աշակերտներից մեկը, ով քրիստոնեություն է քարոզել Արցախում։ Վանական համալիրի շինարարական վերականգնողական աշխատանքներն այսօր էլ ընթացքի մեջ են։ Վերականգնող ճարտարապետ Արազարյանի խոսքով համագործակցելով Արցախի զբոսաշրջության եւ պատմական միջավայրի պահպանության վարչության հետ փորձում են պահպանել եկեղեցու աճ եւ ցաղ թևերի որմնանկարները, որոնք ունեն պատմություն եւ արժեք։ Որմնանկարի վերակառուցման իմաստը մաքրելն է, վերհանել այն, ինչը հիմք է հանդիսանում, նաեւ ամրակայել ու պահպանել այն նկարել կամ որևէ կերպ ավելացումներ կատարել խստի վարկելվում է եւ վերականգնման սկզբունքներին դեմ է։ Վանկի հարավային պատը մակրելիս երևաց որմնանկարի որմնագիր թվագրությունը, ինչն էլ փաստում է, որ այս համալիրը ունի բացառապես հայկական արմատներ, ասում է ճարտարապետը։ Սկսեցինք մակրել հարավային պատը, որ ներկայացնում է Սուտնիկոայոս հրաշագործի թակադրության տեսարանը, եւ մակրելուց հետո հասկացանք, որ գործ ունենք արվեստի, հայ արվեստի կամ Արցախի մշակույթի արվեստի հոյակապ մի որմնանկարի հետ եւ այնքան ողջևորվեցինք, մաքրեցինք, որ ասեցինք անպայման պիտի ուրեմն աշխատանքները շարունակվեն եւ պայմանավորվեցինք, որ գանք նաեւ հյուսային պատը մաքրենք, որ Փաստորեն Սուրբ Ստեփանոս նախավկայի քաղաքացիության տեսարանն է, որ հիմա Փաստորեն այս տարի սկսեցինք մաքրել։ Ծրագիրը երկու որմնանկարներն էլ ուրեմն մաքրել, ամրակայել եւ պահպանողական վերականգնել Քանի որ 60-ականներին ադրբեջանցիները Վանքային համալիրի տարածքում գյուղ են հիմնել, որի բնակիչները վնասել են Վանքային համալիրի շենքերը եւ որմնանկարները, կրակ վառելով եկեղեցու ներսում, ինչպես նաեւ անասուններ պահելով այստեղ, պատերն ամբողջությամբ մրի եւ կեղտի մեջ են եղել տարիներ շարունակ, սակայն հայ ժողովուրդը հետ պիտի ստանա այն, ինչը իրեն է պատկանում, վստահեցնում է բուլղարացի վերականգնող ճարտարապետ Քրիստին Լամուղեն։ Beh, l'impresa cominciata l'anno scorso, Եկել եմ դա դիվանք, որպեսզի ավարտին հասցնեմ որմնանկարների վերականգնման աշխատանքները եւ համեմատած նախորդ տարվա հետ զգալի փոփոխություններ եմ նկատել, քանի որ գյուղի բնակչությունը ավելի շատ է, քան 1 տարի առաջ։ Նկատվում է աշխուժություն, կարծում եմ, դա նաեւ Տեր Հովանեսի այստեղ լինելու շնորհիվ է, քանի որ նա բոլորին համախմբում է։ Այս մեծ պատմությունը պիտի վերակենդանանա, իսկ մենք կանենք ամեն հնարավորը, որպեսզի այն վերադառնա այստեղի ժողովրդին, որովհետեւ սա իրենց մշակույթի օջախն է։ Տեսնում եմ արդյունքը եւ գիտակցում, թե ինչ հրաշալի արվեստի գործի հետ ենք առնչվում։ 2000 տարվա պատմություն ունեցող Դադիվանքը հայ ճարտարապետության կարևորագույն հուշարձաններից է։ Նրա մանրակրկիտ ուսումնասիրությունը կարող է շատ հարցեր լուսաբանել։ Առաջին հերթին պատմությանն անտեղյակ ադրբեջանական հակահայկական քարոզիչներին ապացուցելով, որ Դադիվանքը հայ ժողովրդի ժառանգությունն է իր նախնիներից, եկեղեցին շուտով կվերաուծվի եւ պատրաստ կլինի հոգեվոր սպասարկման համար։ Աննա Ղուկասյան, այսօր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հունիսի 12-ին Բաքվում կմասնակցի առաջին եվրոպական խաղերի բացման արարողությանը։ Նախագահը Բաքու կմեկնի Կրեմլում Ռուսաստանի օրվա հանդիսավոր ընդունելությունից հետո։ Այս մասին հայտնել է Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Հունիսի 13-ին Պուտինը զրույց կունենա Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Սկզբում հանդիպումը կլինի նեղ կազմով, իսկ հետո պատվիրակությունների մասնակցությամբ աշխատանքային նախաճաշի ձևաչափով, բարձրաբանել է Ուշակովը։ Նրա խոսքով նախագահները կարող են քննարկել առևտրատնտեսական համագործակցությունը, քաղաքական ոլորտին եւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը վերաբերող հարցերը։ Բաքու պլանավորած այցի ընթացքում Պուտինը կարող է հանդիպել միջազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Թոմաս Բախի եւ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողան Ռուսաստանի հետ։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը Բրազիլիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման հետ կապված հայտարարություն է տարածել, որում Բրազիլիային մեղադրել է անպատասխանատվության մեջ քննադատելով հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու համար։ Հայտարարության մեջ նշվել է, որ Բրազիլիայում Թուրքիայի դեսպան Հուսեյն Դիրիոզը քննարկումների համար հետ է կանչվել Թուրքիա։ Նշենք, որ վերջին շրջանում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու համար Թուրքիան հետ է կանչել Վատիկանում, Ավստրիայում, Լյուքսեմբուրգում իր դեսպաններին։ Եվրամիությունը Գերմանիայում մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովում ազդարարեց Ռուսաստանի դեմ սեկտորային պատժամիջոցները երկարաձգելու մտադրությունը։ Այս մասին գագաթնաժողովի ավարտին կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Մեր եվրոպացի գործընկերները հաստատել են, որ կպահպանեն Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները մինչև Մինսկի համաձայնագրերի ամբողջական կատարումը։ Դա նշանակում է, որ սեկտորային պատժամիջոցները կպահպանվեն նաև հուլիսից հետո, ասել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Բացի այդ նրա խոսքով յոթնյակը հստակ հասկացնել տվեց, որ եթե անհրաժեշտ լինի, իրենք պատրաստ են լրացուցիչ պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի դեմ։ Ամեն տարի հունիսի 9-ին նշվող ընկերների միջազգային օրը հիմնվել է որպեսզի անկախ կյանքի հանգամանքներից եւ տարբեր խոչընդոտներից մեր ընկերներին հիշեցնենք, թե որքան կարեւոր են նրանք մեզ համար եւ որպեսզի ուրախացնենք նրանց։ Չնայած հայտնի չէ, թե ով եւ երբ է ստեղծել այս ոչ պաշտոնական տոնը, դա չի խանգարում, որ ամբողջ աշխարհում այն լայնորեն նշվի։ Ստեփանակերտի Ստեփան Շահումյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում վերակառուցման աշխատանքներ են ընթանում։ Ֆուտբոլային ակումբ հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Վալերի Ավանեսյանը հայտնեց, որ վերակառուցման արդյունքում նախատեսվում է հանրապետական մարզադաշտի պայմանները համապատասխանեցնել միջազգային չափանիշներին։ Նրա խոսքով ներկայումս քանդվող բնական խոտածածկույթը կփոխարինվի արհեստականով, բացի այդ կընդլայնվեն մարզադաշտի չափերը, ներկայիս 105 մետր երկարության եւ 67 մետր լայնությունը կհ կհասվեն համապատասխանաբար 110 եւ 70 մետրերի։ Ֆուտբոլային ակումբի տնօրենը նշեց նաեւ, որ օգոստոսի 2-ից 13-ը Երևանում եւ Հայաստանի մի շարք մարզերում տեղի ունենալիք համահայկական խաղերի ֆուտբոլային մարզաձևը կանցկացվի Արցախում։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, Հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամպամածություն, առավելապես առանց տեղումների եղանակ, վարկյանում 5-ից 10 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 11-ից 16, ցերեկը 22-ից 27 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպարված է։